Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 23, 1899 Napagpasyahan sa Congregation of Rites na para sa pagdiriwang ng liturhikal ang lahat ng simbahan, kapilya, oratorio o basilika. Kinilala dito ang kasaysayan ng mga unang Kristiyano na nagtitipon sa kanilang mga pribadong bahay para magdasal at magbahagi ng kanilang natipong yaman sa mga nangangailangan. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.